O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga maxluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا cheksiz hamdu sanolarimiz, shukronalarimiz va maqtolarimiz va barcha qilgan ibodatlarimiz yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lsin. U zot yolg'iz hukmrondir va barcha mulk, saltanatlar va boyliklar uning o'zinikidir. Undan o'zga boshqa hamma narsa foniydir. Dunyoga kelgan barcha tirik jon uning o'ziga qaytajak. Bizni yaratib o'zining to'g'ri yo'liga hidoyat qilib qo'ygan ana shu zotga, ya'ni Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Biz mu'minlar guvohlik beramizki, Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad alayhisalom esa u zotning elchisidir. Hidoyatga ergashganlarga, Allohning yo'lida xizmat qilgan va zulmga uchragan g'ariblarga jannat bo'lsin. insonlarni zalolatdan hidoyatga chaqirish uchun haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan, hidoyatga ergashgan bandalariga abadiy rohat bo'lmuş jannatni va'da qilgan Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. U zotning haq kitobini mu'minlarga ta'lim bergan umrlarining oxirigacha ummatlarning g'amida jon kuydirgan o'zlarining chiroyli xulqi odoblari bilan bashariyat olamida betakror nom qoldirgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi va durudlari yog'ilsin. U zotning ahli oilalariga, ashablariga va u zotga ergashgan barcha yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Assalomu alaykum hidoyat yo'lidagi dindoshlar. Iymon lazzatini totgan birodarlar va opa singillar. Alloh taolo kuningizni quvonch va shodlikka to'ldirsin. Bugungi iymonlashuv dasturimiz barchamizning iymonimizga iymon, taqvoyimizga taqvo ziyoda bo'lishiga sababchi bo'lsin. Allohning fazli bilan mana navbatdagi juma dasturimizda yana sizlar bilan iymonlashishga muyassar bo'ldik. Assalomu alaykum. Dinim deb kuyib yongan Alloh roziligini istab haq yo'lda xizmat qilishga bel bog'lagan ahli iymon, og'a ini, opa singillar. Mana navbatdagi juma dasturimizga ham yetib keldik. Ushbu fayzli tongda barchangizni xonadoningizga barakotlar yog'ilsin. Allah azza va jalla bu kunni biz uchun xayr va shodlik kuni qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Musulmon musulmonning birodaridir. U birodariga zulm ham qilmaydi, uni zolim qo'liga tashlab ham qo'ymaydi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Nabi alayhi salom yana bunday dedilar: Birodaring zolim bo'lsa ham mazlum bo'lsa ham unga yordam ber. Ya Rasululloh, dedi bir sahobiy. Birodarim mazlum bo'lsa-ku, yordam beraman. Ammo u zolim bo'lsa, qanday yordam qilaman? Shunda Rasululloh uni zulm qilishdan tiygin. Mana shu unga bergan yordaming dedilar. Muttafaqun alayh. Hayot g'am tashvishlarga to'la. Musulmon kishi hayoti davomida turli tuman qiyinchiliklarga, g'am va balo musibatlarni boshidan kechiradi. Ana shunday og'ir damlarda mu'minlar bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari lozim. Mu'min hech qachon birodariga zulm qilmaydi. Biroq Alloh roziligiga erishish uchun buning o'zi kifoya emas. Musulmon kishi birodarini o'zgalar zulmidan xalos etishga ham harakat qilish kerak. Alloh taolo barchamizni ana shunday mazlumlar xaloskorlaridan qilsin. Zolimlarni esa bizning qo'limiz bilan xor qilsin. Barchangizga bugungi juma ayyomi barokatli bo'lsin, qadrli dindoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Ravoqa birodarimiz darsliklaridan ixtiloflashib qolgan narsani Alloh rasuliga qaytarishlik iymon bo'lsa, endi buni aksi ham iymonni ziddi nima bo'lsa, o'shandek bo'ladi deb marhamat qiladi. Yana qurbonlik haqida. Har kuni muhobaradan hol ahvol so'raydigan birodarlarimiz go'shtlarni olib ketinglar, qo'ylarni olib ketinglar deb rosa bezovta qilib yuborishdi. Sahiyonist yahudiylar bitiklarining davomi va bizga o'zlarining mana shu tovuq aqllari va mol ko'zlari bilan nazar soladilar. Internet saytimizga kelgan maktublardan bir birodarimiz xatlarini shunday yozibdilar. assalomu alaykum aziz mujohid muhojir ansor birodarlarim birinchidan sizlarni Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Musulmon olimi va nasroniy ruhoniysining bahs munozaralari Another Christian Muslim dialogue. Ochiq va shiddatli diniy suhbat ko'rsatuv muxlislari xush kelibsiz. Men Ian Boyin. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün inşallah Navbatdagi eslatmamiz mujohidlarga Alloh subhanahu va taoloni mana bu qavli asosida bo'ladi. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayrun va ahsanu ta'wila. Agar biror bir narsada ixtiloflashib qolsalaringiz, Allohga va rasuliga qaytaringlar. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsanglar. Tushunaliroq qilib aytadigan bo'lsak, shart jazoni o'rniga qo'yib aytadigan bo'lsak, agar Alloh Allohga oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lsanglar, o'rtangizda tortishib qolgan narsalarni Alloh rasuliga qaytaringlar degan ma'no bo'ladi. Mana bu narsa yaxshiroq va ta'vil jihatidan go'zalroq. Shuning uchun ey mujohid birodar, Alloh subhanahu va taoloni roziligini umid qilar ekanmiz. Albatta tortishib qolinadigan masalani albatta Alloh rasuliga qaytarmoqligimiz kerak. Mana bu narsa har bir ishda işte Alloh rasuliga qaytishligimiz, ya'ni kitob va sunnatga. Bu iymon talablaridan hisoblanadi. Va tauhid taqozo qilib turgan narsa hamki, inson har bir ishida Alloh rasuliga bog'liq bo'lgan Alloh rasulidan Qur'on sunnat bilan ish olib borishligi. Ibn Qayyim rahimahulloh o'zini I'lamul Muwaqqi'in kitoblarida bayon qiladiki, ixtiloflashib qolgan narsani Alloh rasuliga qaytarishlik iymon bo'lsa, endi buni aksi ham iymonni ziddi nima bo'lsa, o'shandek bo'ladi deb marhamat qiladi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda ixtiloflashib qolgan o'rinda Allohning kitobiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotli bo'lgan vaqtida hayot Rasululloh sallamdan so'rashlikni Rasululloh sallam vafot topgan bo'lsa sunnatiga murojaat qilishlikni buyurgan. maqtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Alloh. Bu oyatda ham Alloh subhanahu va taolo tortishib qolgan narsani hukmi Alloh subhanahu va taologa qaytarilishligi hukmi Alloh subhanahu va taolo tomonidan joriy bo'lishligi bayon qilinadi. Ibn Kafir rahimahulloh bayon qiladiki, mujohid aytadi va salaf solihinlardan bo'lgan kishilar ham shuni bayon qiladiki, yuqoridagi oyat ya'ni biror narsada tortishib qolsanglar, uning hukmi Alloh taologa qaytarilishlik kerak degan o'rindagi ma'noni, ya'ni Alloh taoloning kitobiga, rasulining sunnatiga deb tafsir qilishgan ekan. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolodan buyruq bo'lib, har bir ixtiloflashgan narsa albatta Allohga qaytmoqligi, rasuliga qaytmoqligi kerak. Xoh u din asllaridan bo'lsin, ya'ni tauhid borasida tortishilsin, Ha u dindagi kichikroq masala bo'lsin, albatta Alloh rasuliga, Qur'on sunnatga qaytmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana: "Va maxtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Alloh." Qur'on sunnat nimani hukm qilgan bo'lsa, albatta bu haq deb e'lon qilinadi. Ya'ni albatta bu haq deb aytilinadi. Oyatning davomi: "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir", ya'ni yuqoridagi oyat. Fa فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Ya'ni xusumatlarni, jidollarni bir-biri bilan tortishishlikni Qur'on sunnatga qaytaringlar. Qur'on sunnatdan hukm talab qilinglar. O'rtinglarda tortishib qolgan narsalar haqida. Agar Allohga oxirat kuniga iymon keltirsanglar degan oyati dalolat qiladiki, kim tortishib qolgan o'rinda Qur'on sunnat bilan yechamiz deb aytmaydigan bo'lsa, bu kishi Allohga go'yoki oxirat kuniga iymon keltirmagan kishi bo'ladi. Qanchadan qancha bir husumatlar bo'ladiki, husumatlarning yakuni Qur'on sunnatga qaytishlik degan narsa bilan yakunlanmaydi. Albatta bir taraf bir zo'ravonchilik bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasam biror bir o'rtaga 3-4 kishi ajratishlik uchun sen qo'y, sen qo'y, bitta gapdan qol, bunday deb gapirma deyishlik bilan to'xtatiladi aksar tortishuv husumatlar. Agar bizni husumatlarimiz Qur'on sunnat bilan yechiladigan bo'lsa, undan keyin o'sha yechilgan narsaga qalban taslim bo'ladigan bo'lsak, hech qanday husumatlar ketidan janjallarga sabab bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما bu oyatda ham Alloh subhanahu va taolo qasamiyot qilib o'rtalarida tortishib qolgan narsani Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'sha tortishib qolgan narsada hukmron qilmagan kishidan Alloh subhanahu va taolo mutlaq iymonni manfi qiladi. Go'yoki o'rtalarida husumatlashgan narsada Allohning rasuli hokim bo'lmas ekan, bu kishidan mutlaq iymon manfi bo'ladi. Bu kishini haqida Alloh subhanahu va taolo qasamiyot qilib aytayapti. Endi faqatgina Alloh rasulini hokim qilibla qolmasdan, Qur'on sunnat nima desa o'shanga roziman deb qolmasdan, qalbidan ham o'shanga taslim bo'lishlik kerak. O'shanda haqiqiy iymon bo'ladi, undan boshqasi iymon bo'lmaydi go'yoki. Ixtiloflashib qolgan narsada Alloh rasuliga qaytarishni bilolmasak, bizda Alloh subhanahu va taolo aytganidek go'yoki Alloh rasuliga iymon keltirmagan bo'lamiz. Bu juda e'tiborli o'rinki, insonlar jamiyat bo'lar ekan, albatta husumatlar, tortishuvlar bo'lishligi tabiiy. Husumatlar, tortishuvlar bo'lmasa, bu hayot uchun, oxirat uchun kurash bo'lmayotgan ham bo'ladi. Chunki inson oxirati uchun, hayoti uchun bir oxirat tarafga to'g'ri ketyapmanmi degan musulmon albatta bir narsani so'raydi. Albatta o'sha so'rashlikda ozgina tortishuvlar vujudga keladi. Mana bu tortishuvlarda, husumatlarda Alloh rasuli albatta hokim bo'lmoq kerak. Ya'ni Alloh rasulidan murod Allohning kitobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati shariflari hokim bo'lmoqligi kerak. Endi Qur'on sunnatga qaytishlik, Qur'on sunnatga murojaat qilishlik yo'llari albatta Qur'on sunnatni shunday Qur'oni Karimni ochib turib yoki sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflarini ochib turib hukm qila olmaydi. Albatta, o'sha husumatlashib qolgan, tortishib qolgan masalani Qur'on sunnatni to'g'ri tushungan, Qur'on sunnatdan shar'iy hukmlarni to'g'ri istinbot qila biladigan olimlarga murojaat qilishligi shart bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zik ahli zikrlar bular ahli Qur'onlar va ahli sunnatlar. Ya'ni Qur'on sunnatni bilgan olimlar ahli zikrlar hisoblanadi. Shuning uchun kishi xusumatlashib qolgan o'rinda Qur'on sunnatga qaytishlik degani Qur'on sunnatni yaxshi biladigan olimga qaytishlik deganidir. Salaf solihinlarni hayotidan bizga kattaroq shohid guvoh yo'qdir hech qachon. Mana Ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, men Sa'd ibn Abi Waqqasni masxiya masx tortayotganligini ko'rdim va inkor qildim. Shunda Otam, ya'ni Umar roziyallohu anhu bilan to'plangan vaqtimizda Sa'd ibn Abi Waqqas menga aytdiki, masxga masx tortishlik haqida inkor qilgan eding. Endi otangdan so'ra deb menga murojaat qildi. Shunda men otamga bo'lib o'tgan ish haqida aytdim. Sa'dni men masx tortganini ko'rganda inkor qildim deganida Umar ibn al-Xattob aytgan ekanki, agar senga Sa'd ibn Abi Waqqas biror narsani aytadigan bo'lsa, uni rad qilmagan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masxlarga masx tortar edi deb marhamat qilgan ekan. Mana bu narsa Qur'on sunnatni bilgan kishiga murojaat qilishlik o'rniga shohidlik dalil qilib olib kelingan salaf solihinlardan bir nima voqea. Endi Alloh subhanahu va taoloni buyrug'i Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ishlari mujohid uchun eng birinchi qiladigan ishlardan hisoblanmoqligi kerak. Endi tortishayotgan, husumatlashayotgan inson mujohidlar bo'lsin, boshqa kishilar bo'lsin, albatta bir-birlariga odob saqlagan holatda husumatlashmoqligi kerak. Buni oldingi eslatmalarimizda ham eslatib o'tganmizki, Shofiy rahimahulloh bayon qiladiki, tortishib qolgan kishini haqida men biror bir kishi bilan tortishmasdim, illo haqni o'sha odamni tilidan, o'sha odamni tarafidan joriy bo'lishligini qalbimdan istab duo qilib turardim degan ekan. Agar haq men tarafdan ko'rinib qoladigan bo'lsa, o'sha kishini menga ergashtirgin. Agar haq u kishi tarafidan ijro bo'lgan haqqa ergashtirgin deb duo qilarkan. Mana bu narsalarni mujohidlar ko'proq rioya qilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilsin. Alloh subhanahu va taolo istiqomatda barpo qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilib butun mu'min musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo futuhatlarni, nusratlarni o'zi nasib qilsin. Mu'minlarning o'rtasini Allah Taala ulfat qilsin, tafriqadan Allah taolo o'zi saqlasin. Kofirlarni, din dushmanlarini ortini bizga Allah taolo tez kunlarda ko'rsatishligini duo qilib qolamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullaha li va lakum va sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar. bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar ilm amon bu oyat bilan shahidlar o'z öz o'zidan bo'lib qoladigan kishilar emas Alloh tanlab oladigan kishilar Alloh o'zining yo'lida mujohidlarni tanlab oladi hamma mujohidlar ham shahid bo'lmaydi hamma mujohidlar ham sabr qila olmaydi alloh subhana va taolo ulardan shahidni ajratib oladi demak shahid olloh o'zi tanlab olgan pok zotdir ana bu narsaga g'amgin bo'lishlik ham durust emas go'yoki shahidni olloh subhana va taolo o'zi tanlab olgandir va hayotga qiyomat kunigacha bo'lgan mo'minlarga buni ko'rsatadiki mana meni bandalarimni ichida jonini ham meni yo'limda ayamaydigan va ayamaganligini isbotlagan zotlar bor ekanligini ko'rsatishlik uchun shu musibatlarni sizlarga yetkazadi shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar mo'minlarning ichida shunday rijollar bor rijollar borki, ular Robbisiga bergan ahdiga vafo qildilar. Ulardan bir toifasi shahid bo'lib, urushini olib jannatga yetib oldi. Boshqasi esa shahidligini kutib turibdi. Va ma battalu tabdila. Ular munofiqlarni singarin ahdlarini o'zgartirishgani yo'q. Bu davrda biz qancha shahid berdik? Karayı Cangı'da kaç şehit verdik? tora burada kaç şehit verdik? Kandahar'da kaç şehit verdik? Kabul'de kaç şehit verdik? O şehidullah! Allah'ını şahit kılmayı temel. Ular seminhum men kada nahve. Ular Ey Rab, senge bergen ahdige sadık kaldı. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon biz bu mintaqalarda yurarkanmiz xoh o'zbek bo'laylik xoh tojik bo'laylik biror bir qavmni oldinga qo'ymaymiz magaram islomi bilan qo'yamiz magaram iymoni bilan qo'yamiz mo'min bo'ladigan bo'lsa, musulmon bo'ladigan bo'lsa, qattan, qat'iy nazar bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar bo'lsin, u bizlarni birodarimizdir, opa singlimizdir. Biz uni difosi uchun yuramiz. Lekin biz mazlum mazlumani unutib qo'yganimiz yo'q. Lekin biz avvalo ustimizdagi burchimizni qaysi ekanligini bilishligimiz kerak. Biz islomiy davlatni yo'qotib qo'yganmiz. Biz buni olib kelishligimiz kerak. Bizni birodarlarimizni sharri fasod qanday shahid qilib tashladi. Tanklarda uni tepalar, ularning tepalaridan yurdi. Biz hali ular bilan hisob kitobimizni qilib olishimiz kerak. Seyşembe Unutmaslar seni ul ulfaymanların bardur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur fuqaro omma xalq bundan bexabar soat 8 edi bozorlar har kungidek ochilib hamma o'z tirikchiligiga mashg'ul bo'ldi soat 9larda ma'lum bo'ldiki do'kchi eshon shaharga hujum qilib tamom soldatlarni o'ldirib chiqib ketibdi deb bu xabar tarqalgandan keyin Eski shaharning katta oqsoqoli Xolbahodir Mingboshi Ro'zador bi o'g'li eski shahar ahvolotini yangi shaharga xabar bermoq uchun otlanib chiqib ko'rdiki, yangi shaharda hech kim yo'q. To'g'ri uyez mahkamasiga borsa, uyez hokimi polkovnik Kayshovskiy uyida ko'chaga qarab turibdi. Ey starshi oqsoqol, shaharda nima gap? Fuqaroning fe'li qanday? Nima bo'ladir? deb savol qildi. Katta oqsoqol darhol shahar tinchlik, hamma o'z ishi bilan mashg'ul, tamom do'konlar ochilgan dedi. Çarşamba Zindan duvarları okşar başımı Hicret yollarında çıplak ayakla Şu davlatni, hukumatni televizyonida deyaptiki davlatimizni juda sodiq ikkita militsiyasi bugun terroristlar tomonidan otilib shahid qilindi. Ertaga janoza namozi bor. Hamma mu'minlar kelsinlar. Minglab minglab odam ertaga nargisi gün borib shundan janoza namozi o'qigan. Ya'ni shu mujohid nomi bilan shahid nomi bilan o'zlarini nomlayib qancha-qancha xalqlarni aldayaptilar. Hatta bazı <clears throat> dam damlalar Allahu Teala onlara hidayet versin. Şu hükümetlerge, şu armiyalarge dua kılıp duradılar. Allah Allahu Teala hükümetimizni daim kılsın. Allahu Teala armiyamıza sağlık, sıhhat, selamet versin. Haşa ve sümme haşa. Yani şunda bir özlerini Allah'ın dinini mazaklayıp insanlar aldayıp yürütülür. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Dajjolning fitnasidan panoh surash haqida ko'p hadislar, duolar mavjud. Isa alayhisalomni bu dajjol ko'rganda xuddi tuz suvda qanday erigan bo'lsa, Dajjal ham shunday yerib ketadi. Bu Dajjalni Masih ibn Maryam alayhi alayhissalom Shom diyoridagi Lud nomli darvozaning oldida qatl qiladi. Shu bilan uning fitnasi tugaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda ajr bilan g'animat birga bo'lishini aytganlar. Imom Muslimning Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumodan qilgan rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ozilar va mujohidlar jihoddan salomat hollarda qaytsalar yoki g'animat olsalar, Alloh ularning 3 dan 2 ajrini naqd qilib beribdi dedilar. Ana qildi. Shuni orqonga <laughs> qaratdi. <laughs> Sizlar ko'p narsa rost ya'ni. Endi direkt toshni urishim oson emas u. Adish peshonamda urib qo'ymasin deb. <laughs> Men g'azillashdim desam. <laughs> Mustafa shu mashina tik ketishdi-da. Mashina toppa tushdi. Orqagami? Orqaga tushdi. Og'zidan mana shuncha yo'g'onlikda ko'p ishchilanki o'sib chiqyapti. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا Parvardigor munojotim bor senga menga bu kun mol va davlat kerakmas so'zlarimni olar sirdosh ber menga faqat jonsiz quruq savlat kerakmas Bag'rima xush sabo bergin ziyodan xush hayotni o'rganay anbiyodan dilim o'nglab xolos etkin riyodan endi menga buyuk shavkat kerakmas ehtiromlar turibdir o'z kuchida gap so'zdaman ko'p odamlar ichida do'stlarim hol so'rsalar til uchida menga bunday soxta izzat kerakmas xastajonman pichoqsiz so'yma meni nafsga bog'lab ich etim o'yma meni ziyofatlar bag'riga qo'yma meni Hilagar o'tkinchi lazzat kerakmas ortda qoldi haqni izlab ozganim davralarda bo'ldi hikmat yozganim qiyomatda nor bo'lmasin suzganim menga u kun og'ir hasrat kerakmas بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Allohga qilgan qurbonliklaringizning go'shtlari ham, qonlari ham yetmas, lekin u zotga sizlarning taqvo ixlosingiz yetar. Alloh sizlarni hidoyat qilgani sababli u zotni ulug'lashlaringiz uchun ularni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Yaxshilik qilguvchilarga xush xabar bering. Xayr kelgay bugun dinga musulmondek qarolsa ajr kelgay bu kunlardan ajrlar axtar olsak qani biz ham Ismoildek qurbonlikka yaralsak quvonch bilan qabul aylang bugun qurbon hayitni ey mu'minlar bu ayyomda Assalomu alaykum qadrli mu'min va mu'minalar qaboilimizda yana qonlar to'kildi kallalar olinib Allohu akbar Teralar shilindi. Ushbu ishlarni barcha musulmonlar, ayniqsa mujohidlar xursandchilik bilan amalga oshirdilar. Chunki o'tgan 3 kun biz musulmonlarning ulug' bayramlarimizdan biri bo'lmiş Qurbon hayitini nishonladik. Ming minglab qo'ylar, ichkilar, mol tuyalar musulmonlarga, muhojirlarga va mujohidlarga go'sht bo'ldilar. Alhamdulillah. Torting. Moldan moldan ham intervyu olaman dedi. bor Oling, nari Hamma o'z ishini qilsin. Har yili ko'plab qurbonliklar berib kelgan jamoatimizda qurbonliklar so'yildi. Har kim qurbonlik bilan ovora. Shu jumladan bizning targ'ibot bo'limimiz ham. Kallam bo'lsin. Kallasin bosing, kallasin. Kallasin, kallasin. Nusratullo oyoqdan qattiqroq ushlab turing. Chiqib ketyapti. Obbo, yana qo'ylar olib kelishdi. Yana mol olib kelishdi. Alhamdulillah. Yeyish oson u, ungacha bo'lgan holat ozroq qiyinligi hech kimga sir emas. Kimdir og'rib qolgan tishini davolash uchun tish doktorlarimizga yugurib qolgan bo'lsa, yana kimlardir, "Hoy, hazm qiladigan biron bir dori bormi deb so'rab yurishibdi. Bunga ham alhamdulillah. Har kuni muhobaradan hol ahvol so'raydigan birodarlarimiz go'shtlarni olib ketinglar, qo'ylarni olib ketinglar deb rosa bezovta qilib yuborishdi. To'g'risi, so'yishni o'rganmaganim menga qurbon haytida rosa pand berdi. Nusratullo oyoqdan qattiqroq ushlab turing. Hoy so'yishni biladiganlar, Hoy kalla olishni yaxshi ko'radiganlar, shoshilinglar maydonga. Hali ko'p so'yishimiz kerak bo'lganlar bor. Yuraverasizlarmi? Yordam bermaysizlarmi? Axir bizni tashvishimiz sizning tashvishingiz emasmi? Pichoqsiz kelavering, pichoq topiladi. Ummatni aziz holga keltirishimiz uchun hali millionlab kallalar so'yishimiz kerakligini nahot bilmasanglar, nega meni mavzudan chetlashishimni kutyapsiz? Mavzuga baribir qaytaman. Nachora, So'yishni o'rganmaganim uchun tomosha qilib, ozmoz o'rganib oldim. Jim yotgan qo'yni tomosha qilib, unga rosa rahmim keldi. Bechora, hech bo'lmasa tipirchilab ham qo'ymaydi-ya. Ayniqsa, so'yilayotgan jonivorlar mujohidlarga yem bo'lishni yaxshi ko'rgandanmi, indamasdan yerga yotib berishi bizni yanada hayron qoldirdi. Ha, bechora gunohi yo'q jonivorlar. Qiyomatda ba'zi insonlar sizlarga rosa havas qiladi-da. Jahannamga kirmaysizlar, azoblarni ko'rmaysizlar. Qani edi dunyodagi din dushmanlari va munofiqlar ham siz kabi bo'lsalar edi. Balki ularni Alloh taolo jahannamning yana ham qariga tashlash uchun uzoq umr berib, dushmanligini ziyoda qilib, dunyoda saqlab turgandir. Bunga ham alhamdulillah deb qo'yamiz. qaytdi harakatda shunday bo'lyaptiki ayollarga shunaqa zulmlar kuchaygan ayollar zindonlarga tashlayapti ko'karib yotibdi kim tavhid yo ollohni kalomidan yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan gapiradigan bo'lsa daralanyapti ba'zi joylarda Biz mujohidlarni go'shtlarini yeb kelgan yo'ldagi shaytonlar ham shoyat Alloh taolo buyurgan to'rt jonliqlardan birini so'yib, go'shtini yeb to'ysalar, hech bo'lmasa o'sha o'tgan 3 kun, atiga 3 kun haytda ham bizni chaynashdan, yomonlashdan tiyilgan bo'lsalar, alhamdulillah der edik. Mayli hasadchilar yonsin u kuysin, do'stni qo'yib dushmanlarini suysin. Mayli hasadchilar yonsin u kuysin. do'stni qo'yib dushmanlarini suysin oxiratni qo'ygan dunyo parastga topgan latta puttalari buyursin topgan latta puttalari buyursin qurbon qurbon qurbon Allohga shukr hamma shar'iy shar'iy nizomda bo'lyapti va bu yerda amirlarga Alloh rozi bo'lsin va qo'mondonlari Alloh rozi bo'lsin. Aslida jihod maydoniga pul uchun, go'sht yeyish uchun kelmagan bo'lsak-da, Alloh taolo bu yerda ham har yilgidek o'z marhamatini ayamadi. Alhamdulillah. Biz bundan, bu kunlardan xursandmiz. Lekin lekin qani edi bizning ushbu xursandchiligimizga qamoqdagi aka-uka opa-singillarimiz ham sherik bo'lsalar, qani edi ularning qayg'usiga biz ham sherik bo'lsak. Ular ham qamoqxonalarda qurbonliklar so'yib, uning go'shtini yebdilarmi Yoki ular ham o'sha holatlarga alhamdulillah deyaptilarmi? Biz mujohidlar ularning hozirgi holatini esdan chiqarmaylik. Million million hoji labbay desa ham mujohidlar takbiri qo'rquv soldi ey Allohim sening chaqirig'ingga mana labbay deya ketmoqdamiz sening chaqirig'ingga har doim xolis javob berishga bel bog'ladik labbay ustiga labbay bo'lsin sening nidoingga butun mavjudotlardan ketma-ket uzluksiz labbay bo'lsin sening ulug'iyatda sheriging yo'q labbay ey robbim maqtov ham, ne'mat ham, mulk va saltanat ham seniki, sening sheriging yo'q. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron dunyoni Bismillahir Rahmanir Rahim Assalomu alaykum qadrli ahli islom birodarlar Sion protokollari bo'yicha bugun 30-suhbatimizdir. O'tgan jumada to'xtagan joyimiz Sayyohniz donishmandlarining bu bitiklardagi yahudmas xalqlar o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'iganlarida fikr yuritishdan umuman to'xtaydilar va maishatparast bo'lib qoladilar degan matni edi. Juhudlar bu razil maqsadlariga ham qay darajada erishayotganlarini bugungi O'zbekiston misolida ko'rsatgan bo'ldik. Endi islom dinimizni olamga yoygan qavm arablarning bugungi ahvoliga nazar soladigan bo'lsak, musulmon xalqlarning orasida Shularda parastlik eng uchiga chiqarilgan desak, xato qilmasmiz. Ayniqsa Saudlar davlatida, masalan, uylarining ichi konditsioner, chiqib mashinasiga o'tirsa, unda ham konditsioner, ishxonasiga kirsa, u ham konditsionerlik salqingina bo'lib turgan bo'ladi. Arabiston iqlimi juda issiq, buni xayr mayli desak bo'lar. Biroq mashinasida hovlisiga haydab kirgach, mashinadan tushishda oyog'ini hovlisining betida yo'lakcha shaklida yasalgan o'zi yurar eskalatorga qo'yadi. U metrolardagi singari egasini uyining ichigacha o'zi eltib qo'yadi. Odamning hatto qadam bosib yurishiga ham hech hojat qoldirmaydigan bu darajadagi maishatparastlikka nima deysiz? to'yu mehmondorligu ziyofatlarda Allohning noz ne'matlari to'la dasturxonlardan oliftalik bilan faqat nomigagina bir ikki joydan cho'qib qo'yib, keyin shundaycha dasturxonni to'rt chetidan ko'tarib axlatga tashlab yuborishlarini aytmaysizmi? Kiyimlarni kir bo'lgach yuvib ham o'tirmasdan tashlab yuborib, yangisini kiyishlarchi shu darajada maishatparastligu tannozlik ham bo'ladimi deb yuborasizda beixtiyor nafsoniyatga bunchalar sho'ng'ib ketishlaru o'ta isrofgarchiliklar yakkam dukkam boy xonadonlarda uchrasa kerak deb o'ylasangiz xato qilgan bo'lasiz shu tahliddagi turmush tarzi va bundan da battarroq holatlar zamonamizdagi moddiy taraqqiy etgan yoki boyliklari ko'p bo'lgan davlatlarda anchayin ommaviy tus olib, oddiy hol bo'lib ham qolgan. Arabistonning hozirgi Saudlar podshohlik xonadonidagi kayfi safo, aysh ishrat, maishat parastlikni ku biz ifodalab bera olmasak ham kerak. Bekorga ularning podshohlari, jumladan hozirgi Malik Abdullohsi ham katta-katta qorinlari va yog' bosgan gavdalarini lopillatib zo'rg'a yuradigan bo'lib qolmaganlarda hansirab, lapanglab, zo'r-bazo'r qadam qo'yayotgan bu arab Malik Abdullohning yonida xipchagina ko'rinayotgan Yahudi George Bush 2 xuddiki Sen musulmonlarni boplab mayshaq paras qilib qo'yibmizmi? Yurolmay ham qolibsan-ku, battar bo'le deyotgandek miyig'ida makkorona kulimsirab borayotgani lavhasini internetdan ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Bunday o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'ib ketgan tanaparvarlar hech jahonda jihod qilar ekanlarmi? tog'i toshlarga chiqa va tusha yoki tekislikda bo'lsin, umuman yugura va ustida urush aslaha anjomlari yuki bilan oddiy yura olarmikinlar? Maishatparast kishida jihodga chiqish xohish istagining tug'ilishining o'zi amri mahol. O'rganib chiqayotganimiz bu sayyuhniz bitiklaridan ko'rinib turibdiki, Yahud ins shaytonlariga ayni ana shunaqa fikrlash u mulohaza yuritishdan qolgan lapanglagan to'nkalar kerak. Haqiqatan ham o'z nafsining xohishotlarini qondirish, to'ydirish kayfiga berilgan maishat parast bo'lib qolgan shaxslarda, elatlarda, xalqlarda fikr yuritish qobiliyati nihoyatda pasayib ketar ekan. Bugungi bashariyat yahudiylar mana bu bitiklarda belgilab qo'ygan nuqta ommaviy tubanlashish faqat yuzakigina fikr yuritishga odatlanish va ma'naviyatning tushib ketishi tomon jadal yaqinlashib bormoqdadir. Bunday ahvol ayniqsa islomning nuridan bebahra qolgan kofir qavmlarda yaqqol ko'rinib qolgan. Bunga bir misol sifatida keltirsak, Men Rossiyadalik paytimda namoz o'qiyotganimni, musulmon ekanligimni ko'rib turgan birga ishlayotgan o'rislar mendan "Sen sigaret chekmaysanmi?" deb so'radilar. Men "Yo'q" dedim. "Aroq ham ichmaysanmi?" "Yo'q" dedim. "Musiqa ham eshitmaysanmi?" "Yo'q" dedim. Bu tansa-pansalarga, diskotekalarga chiqib, qizlar bilan ham yurmaysanmi? Yo'q, yo'q desam, ular "A zachem тогда жить?" Ya'ni, ha unday bo'lsa, yashashning nima keragi bor deb yuborishdi-da Ko'rib turganimizdek, na o'zlarini yaratgan Xudoga yu, na oxiratga ishonmagandan keyin kofir insonlar uchun faqat yeb ichish va nasl qoldirishdek hayvoniy hirslardan va shaytoniy o'yin kulgilardan bo'lak biror bir g'oya yoki yuksak ma'naviyat qolmas ekanda. Biz mu'minlarni ham ular o'zlarining ana shu kaltagina qarichlari bilan o'lchaydilar va bizga o'zlarining mana shu tovuq aqllari va mol ko'zlari bilan nazar soladilar. Misol uchun O'zbekiston Islomiy harakatimiz Qirg'iziston orqali O'zbekistonga jihodiy yurish qilganida kofirlar bizni mazlum xalqimizni ozod qilgani emas u, balki emishki o'zimizga giyohvandlik savdosi yo'lini solgani urushga chiqqanlar deb chuvvoz solgandilar. Bunchalar tuban fikrlashni qarang. Vaholanki giyohvandlik, nashavandlik aroqxo'rlik u kashandalik, zinokorlik kabi nopokliklar sen iymonsiz kofirlarning hayvoncha turish turmushlaringning ajralmas qismi-ku. Bizning pokiza va yuksak islom dinimizda senlardagi najosatlarga o'rin yo'qdir. O'shanda bizning jamoatimizda narkoman u yoqda tursin, alhamdulillah, hatto bir dona ham sigaretkash yo'q ekanini eshitganlarida hech ishonmay yuraverganlar. Biznikilar qaytishda ko'mib ketilgan bir shahidimizning qabrini bir qancha vaqtdan so'ng ochib ko'rganlarida hech buzilmagan buz butun xuddi uxlayotgandek yotgan mujohidimizning jasadini ko'rganlarida ham kufr askarlari hech narsa tushuna olmay moldek baqrayib turganlarining tasvir lavhasi bordir. Chunki o'zlarining o'liklari birinchi soatlardanoq sasiy boshlashini ular ko'rib kelganlarda xuddi shunday radiolarini burasangiz eshitasizki islom fidoisi ularning istilohiy nazarida albatta xudkush bo'lishi kerak. Mujohid ham mujohid emas u faqat terrorist bo'lishi mumkin emish. Mu'min inson o'z Robbisi uchun jonini fido qila olishiga iymonsiz kofirlarning bu tovuq aqllari yetmaydi. Ular singari odam yolg'iz dollar uchun o'zini o'ldirishi mumkin emishi xolos. Bu o'ta ahmoqlikni qarang. Ha o'lsang, qabring ichi to'la dollar bo'lsa ham sen o'likka asqoturmi? Holbuki bandalariga benihoyat mehribon Rob Taolo insonga ato etgan ulug' ne'mati aqlni dunyoning va oxiratning mohiyatini fahmlab yetmoq uchun yurgizishga buyurgan. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Bu dunyo hayoti faqat bir nafaslik o'yin kulgidir xolos. Albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Axir aql yurgizmaysizlarmi? An'om surasi 32-oyat. Bu ilohiy buyruqni bajarmaslikni da shundaycha qoldirmagan, balki o'zi amr etgandek aqlini yurgizmaydiganlarni azobga duchor qilishini va'da bergan. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون U Alloh aql yurgizmaydigan kimsalarni azobga duchor qilur. Yunus surasi 100-oyatdan. Demak, Yahudi donishmandlari bu bitiklarida bitib qo'ygan ko'plab xabis maqsadlaridan biri bo'lmoq, Yahudmas bashariyatni fikr yuritishdan qoldirish maqsadlariga erishaversalar, insoniyatni Allohning azobiga duchor etarkanlar. Biroq Parvardigorning Qur'on oyatlarining dalolati bilan o'zga qavmlarni aql yurgizmas qilib borayotgan yahudiylar ularga nozil etilgan Musa alayhissalomning Tavrotiga ergashmaganlaridan ayni o'zlari aql egalari emasliklarini isbotlab turgandirlar. Chunki Tavrot ham Qur'on singari faqat aql egalari uchungina hidoyat va eslatma ibratdir. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب Aniqki biz Musoga hidoyat ato etgan va Bani Isroilni aql egalari uchun hidoyat va eslatma ibrat bo'lgan kitob Tavrotga voris qilgan edik. G'ofir surasi 53-54 oyatlar. Agar yahudiylar aql egalari bo'lib Tavrotga ergashganlarda edi, albatta eng so'nggi rasul Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u zot keltirgan Qur'oni Azimush shonga ergashgan musulmon bo'lgan bo'lur edilar. Negaki ana shu o'zlarining Tavrotlarida bu haqda buyurilgandir. Yahudiylar musulmon bo'lmadilarmi? Demak, ularning o'zlari eng aql yuritmas qavmdirlar. Ushbu o'zgalarni fikr yuritishdan qoldirishga butun jon jahdi bilan chiranayotgan bu juhud deganning asl basharasidir. Kofir yahudiylar munofiqlar bilan birgalikda haqiqatan ham aqlsiz qavm ekanliklarini Alloh biluvchi zot mana oyati karimasi bilan aniq va ochiq bildirib qo'ymishdir. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون og'izlaridagi so'zlaridan ularni munofiq va yahudiylarni bir deb hisoblaysiz u, ammo dillari xilma-xildir. Bunga sabab ularning aqlsiz qavm ekanlaridir. Hashr surasi 14-oyatdan. Mavzuning davomini inshaalloh kelgusi suhbatimizda davom ettiramiz. Bugun Qurbon hayitining 4-kuni takbiri tashriq katta ayyom kunlarini da kuzatib qolamiz. Bu kunlardagi qilgan ibodatlarimizni Alloh Rahmon va Rahim zot o'z fazli karami ila xolis o'zi uchun deb qabul qilgan bo'lsin qadrdonlar. Va jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va mag'firatuh. Xizmatingizda Yahyo hikmati edi. qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron endi shayx abdulloh faysalning nasroniy ruhoniysi bilan bo'lib o'tgan bahs munozaralarining tarjimasini Ne'matulloh Abdusamad hamda Abdushakur birodarlarimiz o'qib berishadi. Thanks for joining us for Religious Hard Talk. I'm Ian Boyne. They are back. Bishop Joseph Adigol and Muslim cleric Sheikh Abdullah Al Faisal, another Christian Muslim dialogue. Ochiq va shiddatli diniy suhbat ko'rsatuvi muxlislari, xush kelibsiz. Men Ian Boyin Ular yana ko'rsatuvimizga tashrif buyurishdi. Rohib Joseph Addi Gold va musulmon shayx Abdulloh al faisal Bugun yana bir nasroniy bilan bir musulmon kishining bahs va munozarasi bo'ladi. Bu ko'rsatuvda sizlar turli fikrlarni eshitishingiz, tekshirishingiz va sinashingiz mumkin, chunki bu ochiq va shiddatli diniy suhbat ko'rsatuvi. Xush keldinglar Jozef Adigold va Shayx Faysal. Ruhoniy sizdan boshlaymiz. 4 minutlik kirish so'zini boshlasangiz, shundan so'ng suhbatni shayx davom ettiradilar. Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ, at whose name every name. Iso Rob nomidan sizlarga salom aytaman. U shunday nomki, unga hamma bo'yin egishi kerak va Iso Rob ekanligini har doim e'tirof qilinishi kerak. O'tgan bahs munozaradan so'ng menga bu shayx bilan bahs qilib vaqtingni isrof qilma degan ko'pgina mulohaza va telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Men asosan 3 sababga ko'ra bu ko'rsatuvga qatnashmoqdaman. Birinchi sabab nasroniylikka qarshi shunday fikrlar bo'lsa, musulmonlardan bo'lsin yoki kim tarafidan bo'lsa ham biz bunga oydinlik kiritib tushuntirishga harakat qilishimiz va dinimizni himoya qilishimiz kerak. Kommunistlar kelganda biz bee'tibor bo'ldik. Shunda kommunistlar ustun kelib, dunyoni bosib oldilar. natijasini qanday bo'lganini ko'rdik. Musulmonlar ham Afrikaga kelgan vaqtda ko'pchilik aholi nasroniy bo'lgan edi. butun Shimoli Afrikani islom bosib oldi. Chunki nasroniylar bunga qarshi ko'tarilmadi. Mana shunday nasroniylikka qarshiliklar bo'lganda biz nasroniylar bunga qarshi choralar ko'rmas ekanmiz. Biz qonunimiz bilan javob berishimizga to'g'ri keladi. Men o'zim Nigeriyadan bo'lganligim uchun juda yaxshi bilaman. Bunday holatlarga biz qonunimiz bilan javob berganmiz. Xossatan Nigeriyada bo'lib o'tgan mutg'ish hodisalar shunga misol bo'ladi. Ikkinchi sabab Isoning Rob ekanligini isbotlash mana shu uchrashuvning asosiy maqsadi. Uchinchi sabab bugungi so that you can become an evangelist in the Christian bahs munozaradan so'ng shayx hazratlarni nasroniy da'vatchisiga aylanishiga men ishonaman. Unga oliy kuchlar kelib g'ayri tabiiy hissiyotlar uni nasroniy bo'lishiga sabab bo'ladi. Senga Yamayka kabi joydan yaxshiroq yer yo'q. Chunki Yamayka nasroniylari sening nasroniy bo'lishingga duo qilishmoqda. Bu sabablardan tashqari men islomni menga najot berishiga din deb bilmayman. That's your declaration. Bishop has decided not to use the entire 4 minutes, but of course Bu sizning da'voingiz shundaymi ruhoniy sohib? Ruhoniy 4 minutning hammasidan foydalanmadilar. Navbat shayxga. Assalomu alaykum. Um, all praise is due to Allah who has created the angels from light. Assalomu alaykum. Farishtalarni nurdan, jinlarni tutunsiz alangadan va insonlarni loydan yaratgan Allohga hamdlar bo'lsin. Men guvohlik beraman, osmon va na yerda Allohdan boshqa sig'inishlikka loyiq bo'lgan zot yo'q. Uning sherigi yo'q va yana guvohlik beraman, Muhammad uning oxirgi elchisi va payg'ambaridir. Bugungi mavzuyimiz Iso xudomi yoki yo'q? Men bu yerga Alloh yakka yagona sig'inishlikka loyiq zot ekanligini insonlarga tushuntirishlik uchun kelganman. Chunki xudo deb yaratuvchi, shakl beruvchi, uni mukammallikka yetkazib, uni rizqlantiradigan zotga aytiladi. Faqatgina haqiqiy Rob bu ishlarga qodir. Isoni Rob deydiganlarning boshqa maqsadlari ham bor. Isoni rob qilib dunyodagi boshqa mushriklarga nasroniylikni yoqimli qilib ko'rsatmoqchilar. Oq tanli boshliqlari o'zlarining qora qullarini shu orqali boshqarmoqchi bo'ladilar. Isoni oq tanli qilib ko'rsatish bilan qora qullari ustidan ustunlikka erishishga imkoniyat beradi. Amerikadagi KKK va dunyoning boshqa chekkalarida Isoni oq tanli, ko'k ko'zli, malla sochli qilib tasvirlash bilan o'zlarini oliy inson deb da'vo qilmoqchi bo'ladilar. Bunday aqida ortidan nasroniylarning din arboblari o'zlarining moddiy manfaatlari yotadi. Bugun mening oldimda Isa alayhisalom Allohning yakkaligiga da'vat qilganligi va shuni o'zgalarga o'rgatganligi va tushuntirishlar olib borganligi va u shirk va mushriklarni rad qilganligi haqida tog' kabi dalillar bor. Yamaykadagi ko'pgina nasorolarni mushrik deb da'vo qilganman va bu to'g'risida tushuntirish ishlarini ham olib bordim. Odamlarning ko'ziga tushgan qilni olib tashlayotganim uchun ular menga tashakkurlar bildirmoqdalar. Yaratilgan narsalarga ibodat qilishlik bu shirk. Yaratuvchiga ibodat qilishlik bu tavhid bo'ladi. Yakka xudolik, ya'ni tavhid Bibliyaning risolasi ekaniga dalillar keltiraman. Chronicles 17-bo'lim 20-oyat. Yo Rabb, sen kabi hech kimsa yo'q va sendan boshqa iloh yo'q. Tavhid hamma payg'ambarlarning risolasi bo'lgan. Deuteronomy 6 bo'lim, 4-oyat. Eshit ey Isroil, sizlarning Robbingiz yakkadir. Bulardan tashqari Injilda ham Iso alayhisalom tavhidga chaqirgan. Mark 12 bo'lim 28-oyat. Ey Isroil, sizlarning Robbingiz yakkadir. Shunday qilib tavhidga bo'lgan da'vat nafaqat Tavrotda, balki Injilda ham bor. Ayzirda ham shunday aytiladi. Men avvalgi va oxirgiman. Mendan boshqa iloh yo'q. Buni Allohning o'zi to'g'ridan-to'g'ri so'ylamoqda. Agar Alloh o'zining yakkaligi to'g'risida gapirayotgan bo'lsa, sening Iso alayhisalomni uning o'g'li deishga qanday qilib hadding sig'di? Va muqaddas ruhni esa uchinchi xudo deb da'vo qilyapsan. Albatta sening ishing butparastlik va nafaqat Iso alayhisalomning, balki hamma payg'ambarlarning risolasiga qarshi bo'xtondir. Yamaykaning milliy gimnida sizlar Ey Robbimiz, bizni yerimizga ber baraka, qudrat qo'ling ila qil bizni hidoyat deb hidoyatini o'tinib so'raysizlar. Vaholanki hidoyat mana shu yerdagi mavjud islom dinidir. Islomni rad qilishlik bilan sizlar Xudoga qilgan duolaringizning soxtaligini isbot qilyapsizlar. Yamayka ahli chorrahada turibdi. Sizlar islomni qabul qilasizlar yoki Isoga ibodat qilib, butparast bo'lib, vafot topib, oxiratda jahannamga kirasizlar. Najot sizlar uchun yakka xudolikda, butparastlik esa sizlarni halok qiladi. Strong strident words from Muslim cleric Abdullah Al-Faisal has he has done. Musulmon olimdan kuchli gap bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri aytilgan o'tkir so'zlar. Abdulloh Faysalning ochiq va shiddatli diniy suhbat ko'rsatuvida qilgan har bir chiqishi mana shunday bo'lib kelmoqda. Nasroniy ruhoniysining javobi tanaffusdan so'ng bo'ladi. Bishop will respond when we come back on religious hard talk. They say what they have failed to understand is what we refer to as Ey musulmonlar bir narsani tushunmayaptilar. Birikkan xudoni birligini anglamayaptilar. yakkalik boshqa bir narsa. De Turmone surasida kelgan birlikni noto'g'ri talqin qilmoqdalar. Bu aslida birikkan Xudoning birligini anglatadi. Shayx, siz bu oyatlarni e'tibor bilan o'qishingiz kerak. Bu oyatda yakka yagona deganda bir dona degan ma'noda emas, balki bu yerda birikkan birlik ma'nosida ishlatilgan. Nasroniylarning aqidalariga qaraganda uch xudo bir-biriga teng va bir-birlariga barobar hisoblanadi. Shundaymi? Ha ha, xuddi shunday. Men Bibliyadan foydalangan holda sizning da'voingizning xatoligini isbotlayman. But listen, I'm going to use the Bible to prove that you are wrong with your claim. Bibliyaning Yahudiylar surasi 2 bo'limining 9-oyatida shunday deydi. Lekin biz Isoning o'lim topganligi uchun uni farishtalardan ham past ko'rdik. Tunyapsizmi? U farishtalardan ham past qilindi. Agar shaxs farishtalardan ham past ko'rilgan bo'lsa, qanday qilib u xudo bo'la oladi? Chunki u maxluqdan ham past sanalmoqda. Menda Iso xudo emasligiga yana bir dalil bor. U hech qachon xudoga teng bo'lmagan va u bunday da'voni ham qilmagan. Now, do you believe that God is all knowing? Oh yes, I mean. Oh, he's all knowing. Senga savol. Sen Xudoning hamma narsani bilishiga ishonasanmi? Ha, ha. Javobing uchun rahmat. Buni eshit. Men Mark 11-bo'lim 12-oyatdan keltiraman. Iso ochlik his qilib, xurmo daraxtini ko'rdi. Xurmo daraxti oldiga borsa, meva yo'q ekan. Chunki o'sha mavsum xurmo o'sadigan mavsum emas edi. Agar endi u xudo bo'lganda, u hamma narsani bilishi kerak edi. Nima uchun u meva o'smaydigan mavsumda meva qidirdi? Bu uning zaifligini ko'rsatadi. side of that its rightful season. the humanity of Christ. So, but it shows that he has weaknesses. Yo'q, bu uning zaifligini bildirmaydi. Bu Isoning ilmsizligini ko'rsatadi. Xudo hech qanday kamchilik va zaiflik ko'rsatmaydi. Bu axloqiy kamchilik emas, balki bu insoniy kamchiliklar. Qanday qilib Xudo o'zining yaratgan maxluqlardan ham past bo'lishi mumkin? E sen noto'g'ri tushunyapsan. U to'la to'kis xudo, lekin lekin u the whole aspect of, no I mean some theologians right, yeah, right some theologians say that and, it's right okay, so did God Sen aytmoqchisanki xudo inson shaklida bo'lgan, to'g'rimi? Ha ha. Yaxshi, unday bo'lsa eshit. To'xtanglar, to'xtanglar. Biz bu bahs munozaraga yana qaytamiz. Munozara qizigandan qizib bormoqda. Hozir esa tanaffus. Welcome back to our hot Christian Muslim dialogue. The issue of the divinity of Jesus. Xush kelibsiz. Ochiq va shiddatli diniy suhbat ko'rsatuvi davom etadi. Bu kishining Xudo inson shaklida kelgan degan ahmoqona da'volarni puchga chiqarish uchun Bibliyadan yana hujjat keltiraman. Sonlar surasini 23-bo'limi 19-oyatda Xudo inson emas, agar u yolg'on so'zlasa va u tavba qiladigan inson bolasi ham emas. Bu Bibliyadan keltirgan dalil seni tanaffusdan oldingi gapinga qarshi chiqyapti-ku. Sening Bibliya kitobing uni tavba qildi deb aytayapti-ku. Yo'q, yo'q, bu yerda qarama-qarshilik bor. Sen aytding-ku Xudo inson deb, lekin kitobda Xudo inson bo'lmaydi deb aytilyapti-ku. Bibliyadan keltiraman. Ota qiyomat soati keldi. O'g'lingni ulug'la, o'g'lingni ham seni ulug'lasin. Chunki u unga butun jasadi ustidan kuch berdi. u ulardan o'zi xohlaganini jannatga olib kirsin. Shunda ular haqiqiy abadiy Robbilarni biladilar va Isoni sen jo'natganingni biladilar. Mana bunga qara, bu yerda Isoni oliy kamtarligini ko'rishing mumkin. Yaxshi senga savol. Xudoning qudratini, hokimiyatini olib qo'yishning iloji bormi? U Xudo o'z xohishi bilan o'z mansabidan chetlashib turishi mumkin. Yaxshi unday bo'lsa, u qudratidan va hokimiyatidan chetlatiladigan bo'lsa, koinotni kim boshqaradi? Bu birlik tushunchasiga taalluqli. O'g'li yerga tushsa, Xudoning joyi bo'shab qoldi degani emas. Agar Xudo o'z hokimiyatidan olib qo'yilsa, koinotni shayton o'z qo'liga oladi va vayronagarchilik boshlanadi. I have no authority to do anything. John 5, except, verse 13. Except the Father. No, so if he was... No, I'm, I'm not finished, I'm not finished. To'xta, to'xta! Bibliyadan keltiraman, eshit. Iso aytadi, mening hech qanday narsani qilishga qudratim yo'q. Ota aytadiki, ota aytadiki. Men tugatganim yo'q, men tugatganim yo'q. Agar Xudo hokimiyatdan olib qo'yilsa, shayton hokimlikka o'tiradi va hamma yoq ostin-ustun bo'lib ketadi. Ey, ey, sen bir oddiy qoidani tushunmayapsan. Chunki sening miyangga Qur'on quyib qo'yilgan. Bir Xudo bor, u uch shaklda ish olib boradi. Bu Xudoning birlashgan birligini bildiradi. Senga savol. Sen islomdagi najotni nimaligini tushuntirib bera olasanmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Insonning uni yaratgan Robbisiga shirk keltirmasdan ibodat qilishi bu najotdir. Shunday qilib islomdagi najot bu tavhidda, yakka xoliqqa ibodat qilishda. Yaratilgan narsalarga ibodat qilish, butparastlik, ya'ni sening qilayotgan ishing bu shirk halokatga olib boradi. Shuning uchun nasroniylarning jannatga kirishi ilojsiz, chunki ular yaratilgan insonga ibodat qiladilar. jihad is one of the principles of salvation Yaxshi. Unda nima uchun islomda jihad najotning bir yo'li deb aytiladi? Aslida jihad Iso alayhisalom tomonidan ham o'rgatilgan, ta'lim berilgan. Shundaymi? Qur'onda qaysi joyda ko'rsat uni? Yo'q, men senga qarshi faqat Bibliyani ishlataman. To'xta, men javob bersam bo'ladimi? Ko'rsat, ko'rsat. Qur'onni qayerda? To'xta, men senga javob bersam bo'ladimi? Javob ber, mayli. Eshit, eshit. Sen jihodni tilga olganingda va musulmonlarni tanqid qilmoqchi bo'lib, o'zingni o'zing qopqonga tushirding. Sen unday deganding, buni gapini qara. To'xta, eshit. Iso o'zi jihod to'g'risida gapirgan. Eshit, mening dushmanlarimni olib keling. Bu yerda ko'z oldimda ularni so'ying. Qayerda bu oyat? Burish mumkin emas. Luka 19-bo'lim 27-oyat. Menga itoat qilishni xohlamagan va meni podshohligimni tan olmaydigan hamma odamlarni olib kel deb ham aytgan. Bibliyani o'qi. Luka 1927 oyat Ko'rdingmi? preach jihad. Read it. Enemies which will not accept that I should reign over them. Right. Bring either and slay them mm-hmm. before it, me. That's yes. right. Yes. You right. did not know that was in the Bible. <laughs> you, don't, you don't know the Bible. You don't know the Bible. No, what, what you have That's your Meni düşmanlarımni olib keling. Bu yerda ko'z oldimda ularni so'yinglar. Sen bu oyatni Bibliyada borligini bilganing yo'q, to'g'rimi? Sen Bibliyani bilmaysan. Sening xatoing Bibliyani bilmasligingda. E, sizlar noto'g'ri tushunyapsiz. Iso tinchlikka da'vat qilgan. Yo'q, u jihodga da'vat qilgan. Bizni jihod bilan tanqid qilmoqchi bo'lgan eding, sen o'zing qopqonga tushib qolding. Ana, Iso jihodga da'vat qilgan ekan-ku. Eid Qurbon bayrami munosabati bilan internetdagi pochta manzillarimizga tabriklar kelishi hamon davom etmoqda. Shu o'rinda ba'zi xatlar orasidan kattaroq bo'lganini tanlab, shuni siz azizlarga o'qib eshittirmoqchimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Olamlarning Robbisi Alloh taologa behisob hamdlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar bo'lsin. Aziz mujohid va muhojir birodarlar, hurmatli aka-ukalar, muhtarama onaxonlar, opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. ulug' Robbimiz barchamizga ato qilgan ne'mat Qurbon hayiti sizlarga muborak bo'lsin. Allohim iymoningizga quvvat va madad ato etsin. Xonadonlaringizga baraka yog'dirsin. Alloh yo'lida qilayotgan xayrli amallaringiz va chiroyli ibodatlaringiz davomli bo'lsin. Sahyuni va salibchilarning ummatga hujum qilayotgan murtad armiyalari mazlumlarga dahshatli zulmlar qilayotgan bir vaqtda siz kabi birodarlar Allohning sheru arslonlari, ummatning yorqin yulduzlari adadlari oz bo'lsa ham Allohning dinini, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shonini qolaversa, butun musulmon ummatni himoyasida turib va ularning ham yukini ko'tarib kelmoqtasiz. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ushbu kunlarda biz Eid Al-Adha bayramini nishonlar ekanmiz. Ummat ko'plab mushkulotlar ichida. Bir tomondan islom dushmanlarining istilolari, zulmlari davom etayotgan bo'lsa, boshqa tomondan ichki nizolar, nafrat, tarqoqlik va xiyonatlar ummatning boshida turibdi. Dushman dezinformatsiyasi, asossiz shubhalar, qabilaviy, jo'g'rofiy, etnik firqaviy xurofatlar bor bo'lsa, undan yiroqlashinglar. Va yana agar kim xudbinlik, pessimizm, kelishmovchilik, ziddiyat va boshqa ixtiloflar bo'lsa, ularni yechishga harakat qiling. Bir-birlaringizga hamdard, insofli bo'ling. Ey Xurosan va Mavron Nahr arslonlari, oliy maqsad atrofida to'planing. shariat hukmron bo'lgan islom yerlarini ozod qiladigan, adolat va haqiqatni yoyadigan, mazlumlarga yordam, faqir va zaiflarga kafil bo'ladigan islom davlatini tiklash yo'lida birlashing. Hizibchilik, guruh va firqalarga bo'linishdan voz keching. Islom dushmanlari xudosizi bo'lsin, yahudiysi bo'lsin, nasorosi bo'lsin, hindusi, kommunisti bo'lsin, o'zaro dushmanliklarini bir chetga surib, islomga qarshi birlashmoqda. Nega endi musulmonlar ularga qarshi birlashmasinlar? Yana aytib qo'ymoqchimanki, g'amgin bo'lmanglar, ruhlaringni cho'ktirmanglar, sobit qadam bo'linglar. Agar siz bu yo'lda ko'p qurbonliklar berib kelayotgan bo'lsangizlar, shahidlar, zahmiylar moliyaviy tomondan qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bilingki, Allohning yordami ila dushman ham ko'p zarba yemoqda. Ularning iqtisodi xarob bo'lmoqda. Vatanlariga tirik qaytib kelgan askarlari ruhiy xasta bo'lib qaytyapti. Sizning qo'lingizdan o'lmaganlari o'zlarini o'zi o'ldirishmoqda. Ichkilik va narkotik moddalariga xuruj qilmoqdalar. Alhamdulillah. Yana nasihatim: amir va mas'ullaringiz bergan qoidalarga qattiq rioya qiling. Ba'zida qanchalik nafsingizga yoqmasa ham. Chunki itoat juda ham muhim. Hozirgi vaqtda ko'p jihodiy jamoatlarda shu itoat masalasida ko'p fitnalar bo'lmoqda. Iblis ham xuddi shu itoat qilmaganligi uchun haydaldi. Allohim zolim kofir va murtad zindonlarida yotgan mazlum va g'arib birodarlarimizga najot bersin. Qalblaridan mag'zunlikni ketkazib, xursandchilik, xush xabarlarga to'ldirsin. Ularni ozodlikka chiqarsin. Allohim qilingan qurbonliklarni o'z dargohida qabul qilsin. Ummatning yo'qotilgan izzatini qaytarib bersin. G'alabalar va futuhotlarni bersin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bir birodarimiz xatlarini shunday yozibdilar. Assalomu alaykum aziz mujohid, muhojir, ansor birodarlarim. Birinchidan, sizlarni Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Allohim hammamizni dunyo va oxiratda baxtli qilsin. Amin. Ikkinchidan, meni Alloh yo'lida do'stlashgan opa singillarimga salom yo'llamoqchiman sizlarni juda ham sog'indim sizlar bilan hijrat zaminida o'tgan 6 yil hayotimdagi eng baxtli kunlarimdir ollohni taqdiri bilan sizlardan va yaqin odamlarimdan ayrildim sizlarni Allohga omonat sizlarni sog'inib asmo ummu muhammad anvarbek ismli birodar Mana bunday deb yozganlar. Alloh sizdan rozi bo'lsin, aka. Ummatni g'amida yonib kuyish bizlarga ham nasib etsin. Ishlab pul topaman deb emas, inshaalloh hijrat qilamiz deb bir necha birodarlar bilan ahdlashganmiz. Biz borgunimizga qadar biz qila oladigan har qanday xizmat bo'lsa buyuring. Bizni qalbimiz sizlar bilan bog'langan. qattiq-qattiq nasihatlar qilingki, biz shu yerni o'zidan ummatni g'amiga kirishib ketaylik. Shu orada muxlislarimiz bizlarga she'r ham yuborishibdi. Bu she'rni nomi Mishmish emish. Aytishdi dunyoda bir el bor emish. Ajdodi islomla bo'lganmish aziz. Tarixi olimdan xo'p bisyor emish. Bugun esa islomi bo'lganmish qabis. Xalqlari benamoz, behayo ekan. Qilgan ishi faqat faxshu munkarmish. Savob uchun qilgani xo'p riyo ekan, gunohni shaytonga yana to'nkarmish. Qur'on qabr uzra o'qilmish faqat o'lganlar ruhidan madad so'rarmish. Mujohid shaniga o'qib la la'nat kelajak demokrat deya qurarmish masjidlar to'lganmish ger bu bayroqqa mehrobda smb xutba qilarmish ayg'oqlar bosganmish boqma har yoqqa yurtboshi dinidan ko'pni bilarmish bayramin sanog'i tugamasmish hech kofirlar bayramin bayram sanarmish Tug'ilsa ham bayram, o'lsa ham bayram, eshak hangrasa ham kuylab o'ynarmish. Ayollari hijobni tanimas emish. Soqqolsiz erkaklar ko'cha lakkillar. Og'zidan kuy qo'shiq arimas emish. Go'yoki laychadek hurib akkillar. Namozdan gap ochsang vahobiy dermish. Alloh qalbimda deb o'qirmish ertak, iymonin amalda ko'rsatmas emish, ayoli ham bir go'r, bir go'rmish erkak. Kredit halol deb yer ekan ribo. Bu ishi har nedan o'tib ketarmish. omadni so'rarmish kutib qorbobo archa atrofida tavof etarmish 8 mart debon o'z onasini fohishaga tenglab sovg'a berarmish. Sentyabr oyi mustaqilmiz deb go'dagi yu kattasi paxta terarmish. Allohim u elga tanit diningni. Islom la azizlik ko'rsin bu elat. Namozga egilsin eslab o'zingni. Axir tarixida aziz bu millat. singillar hijobni kiyingiz endi soqolsiz erlarda topilsin shiddat aziz qilar faqat diningiz endi sizga iymon so'rab ummu muhammad Одноклассники saytidan Ummu Muhammad. Anvarbek degan birodarimiz shunday maktub yo'llabdilar. Assalomu alaykum Nusratulloh aka. Agar vaqtingizni olmasak, ikkita savol bilan murojaat qilmoqchi edik. birinchi savolimiz bir birodarim agar men o'zbekiston islomiy harakatiga oilam bilan borsam u yerda qanday sharoit bo'ladi men ayolim va farzandim va menga qanday tayyorgarliklar yana yetib olgunimgacha qancha xarajat ketar ekan deb murojaat qilmoqchi ikkinchi savolim yana bir birodarimiz oilada bir o'g'il lekin o'zi ich iç ichidan hijrat qilmoqchi lekin ota onasi buni sig'dira olmaydi men nima qilay ota onamga yaxshilik qilishim kerakmi yoki hijrat qilishim kerakmi deb o'ylanib o'tiribdi iltimos shu muammolarimizni yechishda yordam bersangiz Alloh ustingizdan mukofotlar yog'dirsin va alaykum assalom bu borada o'zingizga javob yozamiz inshaalloh yana bir birodarimiz bizga shunday deb maktub yo'llabdi assalomu alaykum mujohid akalar din xizmatida xolmay, tolmay ishlayapsizlarmi? Biz bir nechta birodarlar nomidan barcha mujohid akalarga salom aytib qo'ying. Inshaalloh biz hammamiz uydan sizlar tomon hijrat qilish niyatida chiqdik. Sizlardan iltimos, bizlarni duo qilib turinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة قاضم كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب Afg'oniston harakatimiz mujohidlari Lugar viloyatida dushmanning katta karvoniga hujum qildilar. og'ir va yengil qurollar bilan qilingan shiddatli hujumda afg'on radiolarining xabar berishicha 65 ta murtad o'ldirilgan emish. Lekin mujohidlarimiz mazza qilib 100 dan ortig'ini yo'q qilganliklarini aytib o'tdilar. Alhamdulillah. Shu kunning ertasiga, ya'ni 6-zulhijjada esa xuddi shu Lugar viloyatida dushmanlarimiz qarorgohlarida bizni yanada xursand qildilar. Sababi bir kun avvalgi pistirmaga tushib, misli ko'rilmagan talofat yegan qarzay askarlari sen kecha jangga chiqmading, unday bunday deb bir-birlarini otib o'ldirganlarini xabari keldi. Shu bilan bugungi juma dasturimizga yakun yasaymiz. Kelasi dasturlarimizda yana siz azizlar bilan iymonlash kunimizcha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. قادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا بنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموت الخير كالليل كالرعد شرارا سيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارة